Ko katoļu paznīca māca vai nemāca? Par ticību, paznīcu un garīgumu. Klausies dienas katehēzi katru darbdienas rīta pulksten 9 vai atkārtojumā 11. vakarā. Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji šeit. Es priesteris Jānis un kopā ar man šajā dienas katehēzē ir uh, Rīgas eh, palīgbiskaps Andris Kravalis. Labdien! Labdien, Kristus Vai, augšām cēlies. Tieši tā, Kristus augšām cēlies. Un ar šajā reizē, kā jau es biju solījis, pēc tam, kad lasījām dokumentu par bīskapu pastorāliem uzdevumiem baznīcā, solīja, kad aprunāšos arī ar īstiem dzīviem <laughs> bīskapiem. Un te ir šī vēl viena iespēja dzirdēt no bīskapa par, eh, par šo pieredzi, kā, kā ir būt eh, par, par bīskapu. Un arī lasot šos dokumentus, protams, tika izcelts, ka uh, eh, viens no tādiem tuvākiem uh, bīskapa līdzstrādniekiem ir palīgi bīskaps, uh, kas tiek uh, iecelts uh, konkrētā diecezē. Varbūt tās ar to varam arī sākt un vispirmam kārtām uh, paskaidrot, kas ir palīgi bīskaps, kādi ir uzdevumi, uh, Bet arī kādi ir, kādi varbūt tās izaicinājumi un, un kas ir tas, kas sagādā gandarījumu šajā kalpojumā? Jā, paldies, paldies par aicinājumu, paldies par iespēja būt katehēzē. Jā, man eh, nu, maija mēnesis ir svarīgs, jo tieši nu, 4. maijā mani iesvētīja par bīskapu un ir jau pieci gadi kopš veicu šo kalpojumu. Un <clears throat> mēģināšu atbildēt uz taviem jautājumiem, bet, eh, kā mēs redzam, šodien baznīca īpaši izceļ sinodalitāti, to, ka mēs veidojam dieva tautu, to, ka mēs ejam kopā, uh, un tas skar arī, piemēram, bīskapa kalpojumu. Bīskaps nav viens, viņš ir bīskapu konferencē, viņš arī atskaitās mm, pāvestam, ir vizītes ar limini ik pēc četriem, pieciem gadiem, un mm, man jau bija iespēja varbūt iepazīties ar šo darbu, esot eh, Marijas Magdalētas draudzē, eh, kā ģenerāla vikāram, un eh, tad jau tas darbs, ko tu dari, uh, jau maz liek, eh, liek saprast eh, tad, tad, kūries pārvaldi, arhibīskapa pienākumus, uzdevumus, bet tiklīdz tu esi mm, iesvētīts, konsekrēts par bīskapu, situācija, protams, izmainās, jo tad tu esi eh, bīskaps kopā ar pārējiem bīskapiem, nu, pat ja tev nav teritorijas. Un atklāšu tādu mazu noslēpumu, tā nav, ka bīskapam nav teritorijas eh, baznīca vienmēr pāvests piešķir konkrētu teritoriju, un eh, man šāda teritorija ir Tunisijā, eh, Magirpas diecēze. Un es domāju, ir pagājuši pieci gadi, un es domāju, tas ir tikai vārds, un tā ir Āfrikas ziemeļa daļa, nu, taču vajag tur arī nu, aizbraukt un nu, paskatīties, kas tur īsti notiek. Tā bija mana pirmā vizīte Āfrikā, Eh, pirmoreiz šajā kontinentā, un es tiešām arī tad satiku gan eh, biskupu, satiku draudzes cilvēkus, redzēju, kā šī zeme Tunisija, kur divas trešdaļas aizņem Saharas tuksnesis, kur tātad atgādināšu ir Kartāga, kur eh, kalpoja bīskaps Augustīns, viņa māte, uh, kur arī ir svētais Kipriāns, svētais Cipriāns, vēl mieži mēs tā sakām, kur viņš jau otrā gadsimtā, trešā gadsimtā runā par kristiešu vienotību, tad tā bija zeme, kas bija ļoti, ļoti e, kristietības, nu, caurausta, bet e, par nožēlu, ja, pēc... E, 8. un 9. gadsimta tad, tad, e, tad, tad uh, musulmaņu iespējas kļuva arvien lielāks, un tagad uh, ir tikai viens uh, procents aptuveni kristiešu, un ļoti daudz baznīcas ir uh, pārvērstas par kultūras centriem, un kristiešiem tur nav vienkārši un viegli, viņi pat uh, piedzīvo zināmas vajāšanas, bet uh, es nu, redzēju arī tātad šo teritoriju, kas, par kuru man ir jālūdzās, un priekš manis tas bija kaut kas ļoti svarīgs, ar to es tā uh, Nevienu gribu stāstīt par kaut kādiem ceļojumiem, bet liekt saprast, ka uh, bīskapa uzdevums ir vienmēr nu, lūgties. Uh mhm. -huh. Viņš tāpēc arī, ja tā var teikt, tiek izvēlēts, un mēs redzam no apustuļu kalpojuma, ka tad, kad uh, eh, diekonijas pienākumi auga, tad apustuļi sanāca kopā, lai netraucēti varētu dievādas sludināt un lūgties. Tad šie divi uzdevumi ir ierakstīti, un tāpēc arī pat, ja mm, biskupam nav konkrētas teritorijas, viņš ir saistīts ar teritoriju garīgi. Bet arī e, pat, ja nav konkrētas tādas vairāk e, nu, simboliska e, teritorija, ļoti, ļoti, manuprāt, simboliska ir Augustīns, svētais Jā. Augustīns ar, ar grēksūdzi pazīstams, ļoti grāmatu grēksūdzi, bet arī Cipriāns kā tāda Jā. baznīcas pilāri bez maz vai, Jā. kas, kas, man liekas, tādu garīgu, garīgu, uh, pamatu um, ehm, varētu dot, bet uh, neskatoties uz to, ka tā ir uh, tālu esoša zeme un, un, un, un ar citām problēmām, jums tik un tā ir savu pienākumi šeit konkrēti Rīgas diecēzē ar uzticēt, vai ne? Jā, tieši tāpēc es gribētu teikt, ka laikam <clears throat> katra palīga bīskapa uzdevuma ļoti saistīsies ar eh, bīskapa tā kā kalpojumu un tām varbūt prioritātēm, tām arī jomām, kas man ir uzticētas. Uh, Mēs tikko šeit bijām eh, ēterā ar karitas raidījumu. Pirms burtiski nedēļas nepilnas biju Briselē, kur arī Eiropas karitas atbildīgo tikšanās eh, mums bija ļoti nozīmīgs darbs. Tātad eh, kopš nu, pieciem gadiem arī kā karitas valdes loceklis es veicu šo kalpojumu. Uh, Bet, protams, man ir arī nu, draudze, draudze kas... Un tāda liela draudze, <laughs> aktīva draudze. un paldies Dievam, ka es neesmu viens šai draudzē, man ir tāda internacionāla draudze, kur ir gan priestars no Indijas, no Polijas, kur uh, eh, priestari no Latgales jūtas kā mājās, un, protams, tas man ļoti, ļoti iepriecina, ka man ir šī žēlstība būt uh, konkrēti ar cilvēkiem, uh, dalot sakramentus un svinot mises, uh, Ir arī tādi nu, citi pienākumi, piemēram, šo no rīta es biju eh, Rīgas domē uz svētbrīdi. Tāpat es svētbrīdis ir eh, saimas kapelā, kur nāk gan deputāti, gan eh, kalpojušais personāls. Tad ir arī nu, tādas, var teikt, iestrādes, kā arī intelektuālais darbs, kā arī darbs ar ārzi, piemēram, kā arī nu, citi tādi pienākumi, kuri ir palikuši un kurus es eh, veicu, bet arī arvien vairāk ir eh, tādi izaicinājumi, kur, eh, kuriem tagad tu kalpo. Un, piemēram, nu, svētdienas biju Jaunpiebalgā, mums arhibīskaps bija Fatimā, un uh, tur bija tad, tad draudzes vizitācija, gan dot iestiprināšanas sakramentu, mēs gatavojamies vasaras svētkiem, un arī mums tātad draudzē uh, būs trīs dievkalpojumi, kur būs um, iestiprināšanas sakramenta uh, žēlastība, kas tiks svinēta trijos dievkalpojumus. Angliski mhm. runājošos, ģimeņu dievkalpojumu un uh, no rīta pulkstens desmitos, un arhivīs, kas, protams, to darīs arī savā katedrālē vakarā. Tātad nu, šis pienākums arī kas saistās ar tādu nu, garīgo vadību, līdzgaitniecību, priestara kalpošanu, pienākumiem uh, Tātad, eh, nu, ja mēs eh, atgriežamies pie bīskapa kā, uzdevumiem, tad, protams, tas saistīts ar mācīšanu, ar eh, svētdarīšanas un tādu pārvaldīšanas misiju. Uh mhm. -huh. Un tad katrā tu esi iesaistīts vairāk vai mazāk, bet to tu dari ciešā saistībā ar bīskapu konferenci un, protams, pirmkārt, tad tavs bīskaps, arhibīskaps šī gadījumā ir tas, nu, kuram tu esi nu, palīgs un atbalsts un kā pie uh, pasludināšanas brīža arhibīskaps sacīja, nu tad tu būsi kā tur Kirēnas Sīmens, kas palīdzēs man nest krustu. Šie vārdi man tā pavada, un, eh, un tā ir tāda liela nu, žēlastības svētība iet eh, kopsolī, mācīties, eh, redzēt šo darbu, redzēt no, ja tā var teikt, otras puses, ko bieži vien mēs neredzam, kas Eh, darbs, kas saistās, piemēram, ar garīdznieku apmeklējumu, eh, garīdznieku mm, pastorālo darbu, ar, mm, eh, piemēram, priesteru padomi, ar dažādiem lēmumiem, ar rotācijām, arī ar mm, draudžu izvēli. Un domāju, ka, nu, man ir, paldies Dievam, šī žēlastība arī dzīvot kā draudzes prāvestam. Un tad arī tas, manuprāt, ir biskapa, palīgbiskapa kalpojums ir vieglāk izdarams, jo tu neesi atrauc no tās eh, realitātes, kas tev ir uzticēta. Un, eh, protams, tad, kad tev jau ir jāsprediķo draudzēs, kuras tu maz pazīsti, kur ir cilvēki, kas ir atnākuši, tad ir jāmācās, jāgatavojas un arī, ja tev jāatrot veids, eh, kā uzrunāt cilvēks, kā varbūt skaidrot dievu vārdu, Nu, piemēram, nu, Jaunpiebalgā tur ir gan no pašvaldības, gan no Cēzu novada pašvaldības, tur policijas priekšnieki, tad tur ir ugunsdzēsēji, policija, tie cilvēki, e, kuri varbūt nenāk katru svētdienu, bet viņi ir tur, viņi arī grib dzirdēt Dieva vārdu, un e, nu, tev ir jābūt e, gatavam uz dažādiem tādiem nu, izaicinājumiem. Piemēram, man jaunpiegalvgā bija jāiestiprina nu, vidusskolas direktors. Jā, mhm. tas vairs nav nekāds <laughs> jaunietis, vēlāk mēs devāmies pie viņa, uh, ja Arnie, viņš izvēlējās vārdu e, Francisks, Arnis Francisks, un baudījām gan skolas, skolotāju viesmīlību, sirsnību, iepazināmies ar draudzi, ar paveiktiem darbiem, tas attiec arī cilvēkus, kas izrunāja savas vajadzības, e, savu redzējumu, un, nu, īstenībā tev ir jāmācās daudz klausīties, jo tu atnāc tādā situācijā, kuru tu nepazīsti, kuru īpaši diezgan ātri tev ir, nu, jārēģē, un eh, kur tu atgriezies mās ļoti bagātināts, jo nu, cilvēki jau, nu, viņi netik daudz eh, domā par bīskapu, bet eh, bīskaps jau reprezentē to vienotības principu, Kristus klātbūtni, viņš reprezentē katolicismu, un tieši varbūt šie tādi aspekti ir ļoti, ļoti svarīgi, ja kā varbūt uh, nu, dziedināt kādus ievainojumus, kā pateikties priesterim, kas ir veicis lielu svētīgu darbu, kas ir gatavojuši šai vizīte mēnešiem, pie tā ir domājis. Un tad, tad nu, tas prasa tiešām tādu lielu uzmanību un spēju ieraudzīt to Dieva žēlastības darbu. Un uh, es gribētu teikt, ka varbūt tieši tas ir viens no palīgi bīskapa galvenajiem uzdevumiem, jo viņš nu, nepieņem lēmumus, uh, bet viņš eh, ir aicināts nu, palīdzēt līdzdarboties lēmumu pieņemšanā, gan ar eh, varbūt, to informāciju, kas viņam ar to izpratni, uh mhm. -huh. ar to savu harizmu, kas viņam ir dota. Jā, un, protams, nu, ir jāmācās, tas nenāk pats no sevis, tas nav tikai eh, laba griba vai kaut kādi kursi, pirmkārt jau nu, Roma pati mūs aicina uz šādu formāciju ik pa brīdim, uh, Un tā ļoti nopietna formācija vairāk kā nedēļu sākumā, kur eh, bijām 180 bīskapi no dažādiem valstu reģioniem, eh, kur satiekamies ar dikastēriju vadītājiem, arī tos apmeklējam, kur redzam eh, tad, tad šo dikastēriju darbu, kur konkrēti tiek doti norādījumi, kā risināt problēmas, kādi jautājumi, uz ko attiecas dikastērija, ir tā, var teikt, kā, nu, tā kā ministrijas, ja, kas um, ir atbildīgas par to vai citu uh, ticības un kalpošanas aspektu. Un, uh, protams, arī pēc tam ir dažādi kursi bīskapiem, un, piemēram, krīzes risināšanas kursi Polijā. Pavisam nesen bijām arī Romā no jauna par um, uh, priesteru pastāvīgo formāciju, un tur ļoti liela daļa bīskapi tātad, nu, bija tie, kas stāstīja, kas dalījās pieredzē, kas uh, parādīja, kā konkrēti viņi to izteno, uh, Un, e, kad tu to redzi, to situāciju ļoti daudzās e, valstīs, cik tas ir gājis uz priekšu, e, kā biskups īsteno savu tevišķo kalpojumu, lai, lai priesterus nu, stiprinātu, iedrošinātu, atbalstītu, redzētu viņa vajadzības, kādi ir gan tie nu, pārvaldīšanas modeļi. Piemēram, es vienu piemēru, lai konkrētāk viens valstu biskups sacīja, nu, pietika tikai ar to, ka mēs atradām telpas, kur priesteriem sanākt kopā, kur viņi var pavadīt, eh, tā var teikt, vakarus kopā, eh, kur nu, leduskapis arī ir, kaut kas ir leduskapī, lai, lai, lai tas viņam palīdzētu būt kopā, un eh, arī iespēja tur pārnakšņot, ja nemeklēt kāds cits iespējas, un tas izmainīja pilnīgi, ja teikt, diecēzes, tās galvaspilsētas atmosfēru, uh, jo bīskaps arī bija nu, klātesošs tur. Mhm. Tas bija viena kūrijas daļa, kas tika priesteriem tādā veidā atvēlēta. Nu, ļoti tāds veiksmīgs risinājums, bet ir ļoti daudz citi risinājumi, svētceļojumi, ko priesteri ar bīskapiem veids. Tās ir eh, vizitācijas, eh, dažādās eh, priestara līdzdalības, arī dekanātu darbā, uz kur ir aicināti, un mums noteikti ir jāmeklē savs veids – Eh, runāt piemēram, par mūsu pieredzi. Protams, ka tas bija ļoti uzrunājoši, ka mums ir piemēram konferences katru mēnesi, kur iespēja tikties ar eh, bīskapu, kur iespējami arī satikties, lūgties, pabūt kopā ar brāļiem, tad ir dekanāti. Eh, daudzās valstīs tas ritms nav tik bieži, ka katru mēnesi reiz ir divreiz gadā vai, vai, vai, vai četreiz gadā, bet zināmā mērā mēs varam lepoties ar to, uh, ka priestara daudzums nav tik liels, ka mēs diezgan vienkārši viegli varam satikt, pazvanīt uh, bīskapam, mums nav jāiet caur kaut kādiem Jā. Uh, sekretariātu sietiem, lai uzreiz <laughs> palūgtu padomu. Un, nu, uh, tā... Par to es pats arī varu liecināt no <laughs> savas pieredzes, kad viegli, uh, un, un komun, nu, viegli aizsniedzami un, jā, jā. un atvērti un nu, uz, uz tādām sarunām. Tā kā tas, es domāju, tiešām ļoti novērtējams. Bet es zinu arī, kad uh, kad jūs esat eh, bīskapa konferences ietverā arī aicināts eh, ņemt līdzdalību starptautiskās tādās sanāksmēs. Mm. Varbūt tās arī nedaudz par to, jo tas gan ar politiku saistīts, gan visādām citādām lietām, eh, bet to pēc mazas muzikālas pauzīcijas jau. klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis, un šajā reizē kopā ar mani šajā dienas katehēzē ir priesteris Andris Kravalis. Rezervbīskaps. Prestars viņš paliek, jā. pilnīgi saruna ar bīskapu un, un pilnīgi aizmirsu, aizmirsu pašu būtiskāko, jo tas jau ir tas iemesls, kāpēc šodien bīskaps Andris Kravals ir šeit, eh, lai uzzinātu uh, visi radio klausītāji, lai mēs uzzinātu nedaudz vairāk par bīskapa kalpojumu. Mēs lasījām Vatikāna otrā koncila dokumentu, kas principā iezīmē tik ārkārtīgi plašu un, un, un manuprāt, arī sarežģītu principā kalpojumu. Uh, kā jau teicāt, caur mācīšanas, caur svētdarīšanas un vadīšanas pienākumiem un visas tās sadarbības un visas tās, tās lietas, kas ir jāizdara bīskapa, vai kas tiek sagaidīts no bīskapa, kad eh, nu, man šķiet ir vērts arī cilvēkiem dzirdēt un zināt uh, par bīskapa kalpojumu. Pirms muzikālās pauzes jau minēja, ka jūs arī starptautiskā tādā līmenī uh, darbojoties uh, darbojieties Eiropā, Eiropas Savienības bīskapu eh, tādā komisijā. Eh, varbūt tās arī nedaudz par to varat pastāstīt. Jā, es pārņēmu stafeti no arhibīskapa, kurš man uzticē šo kalpojumu, un eh, tas ir vairākas reizes gadā tikšanās ar Eiropas valstu bīskapiem, parasti tas notiek um, Briselē, kas ir dažādās komisijās – Un eh, šīs komisijas, nu, piemēram, par migrāciju, par aizsardzību, par e, dažādiem ētiskiem, kultūras jautājumiem, seko līdzi Eiropas eh, parlamentā notiekošajiem. Nu, jūs teiksiet, klausītāji, nu, ko tur bīskaps var izsekot, ko viņš tur var zināt no tā, kas notiek tajās sēdēs, bet ir vesela nu, komisija, liela štatu izveidota cilvēku grupa, uh, kas kā novērotāji, konsultanti seko līdzi lēmumiem, sarunām, kas būdami tātad lielākoties lai darbojās, ņem dalību tātad Eiropa um, parlamenta darbā un, ja tā var teikt, caur kristīgo no, nu, mācību, caur sociālo mācību, tātad uh, izkristalizē, informē bīskapus un šīs uh, Eiropas bīskapu komisijas tikšanās – kas ir ļoti intensīvas, divi, trīs dienas, tam vairāk nav laika, mums tiek dota informācija, šīs komisijas atskaitās, tad, tad eh, mēs arī pieņemam kādus svarīgus lēmumus, redzam, kur mēs esam strateģiski, plānojam šādu komisiju jau pavisam nesen nosvinēja 40 gadus, un 40 gadu jubilē mēs bijām arī Romā pie svētā tēva. Uh, bet lai nebūtu tikai Briselē, kas gan ļoti labi un strateģiski, jo nāk arī Eiroparlamenta deputāti mūs uzrunāt, viņi arī runā par savām vajadzībām, izaicinājumiem, ir dažādi priekšlasījumi, lai saprastu notiekošo. Mēs e, šogad, burtiski pirms dažām nedēļām, bijām Polijā, Lomžā, kur tātad šīs polijas e, komēcē e, vadītājs, kas ir no biskopa konferences iecelts nozīmēts, uzaicināja pie sevis uh, tātad, garīgā seminārā, kur šī sanāksme notika, lai vairāk redzētu nu, polijas realitāti, lai nu, iepazītos ar baznīcu uz vietas, lai satiktu arī polijas biskupu konferences vadītāju. Tā bija ļoti liela tikšanās, parasti mēs esam vairāk kā nu, 50 cilvēki ar līdzstrādniekiem, ar um, sekretariātu, uh, Un um, tad, tad, um, tas ir tāds ļoti nu, intensīvs darbs, kur tu paudi viedokli, kur tu piedalies aktīvi diskusijās, bet kur tu arī ļoti daudz ko nu, mācies un iegūsti. Un tā ir iespēja, piemēram, nu, daudz ciešāk nu, pazīt kaimiņus. Nu, piemēram, uz turieni uz Lomžu mēs braucām ar um, Lietuvas bīskapu Norvilu. Es aizbraucu pie viņa, Eh, viņš paņēma mani un braucām kopā atpakaļ, jo, jo tas ir pavisam tuvu, tur pie Lietuvas eh, robežas lomža, un eh, caur to arī tu iepazīsti nu, Lietuvas realitāti. Rūt, tas, kas man kā biskupam bija ļoti, ļoti svarīgi un kas palīdz manā tādā darbā kalpošanā un izpratnē, nu, ka es varu mācīties un vecāki ar mani dalās un es jūtos pieņemts es satiekot citus biskupus un arī esot šeit Eiropas tādā biskupu uh, padomē, mēs varam izrunāt lietas ļoti nu, personīgi, dziļi, prasīt informāciju, prasīt skaidrojumus, prasīt attieksmes, um, nu, prasīt arī vienkārši tādu pastorālo gudrību, kas tajā vai citā situācijā jau ir sevi pierādījusi. Un, um, protams, ir arī tādi nu, mājas darbi, kas ir varbūt jāsagatavo uh, uz šīm tikšanās reizēm, bet eh, šīs tikšanās reizes vienmēr tevi nu, bagātina. Nav tā, ka varbūt mēs ļoti ietekmējam Eiropas darbu, bet tas, ka mēs turam roku uz pulsa, ka mēs eh, zinām konkrēti par dažādiem jautājumiem, kas tiek izskatīti, un tātad visi šie jautājumi, kas skar reliģiskās tēmas, Tātad tiek konkrēti mums iedoti, mēs ar to varam iepazīties, redzēt eh, spriedumus, mēs varam iesaistīties, redzam, no kuras zemes ienāk, kas ir iesniedzējis, kādas ir pretenzijas, kā Eiropas eh, komisijas pret to ir reaģējušas, dažreiz tās ir varbūt pat tiesvedības, un eh, mēs no tā nu, tiešām arī nu, mācamies, tā ir ļoti vērtīga pieredze, uh, Eh, kur normāli mēs netiktu un neizburtos cauri, lai nonāktu līdz tām atziņām, bet pateicoties šai komisijai Briselē, kas strādā eh, pastāvīgi tātad visā gada garumā, mums nu, ir šī informācija. Un, un es tā saprotu, jūs arī ne tikai saņemat šo informāciju, bet eh, ir iespēja arī paust savu nostāju, viedokli par kaut kādiem jautājumiem. Cik es pamanīju, tad šobrīd sakarā ar Eiropas Savienības vēlēšanām uh, Eh, arī eh, komisija, eh, šī komisija ir jau izteikusies tādu vēstuli sagatavojusi. Jā, jā arī katru, praktiski katru reizi mēs strādājam pie tāda vēstiem, piemēram, pagājušais tas bija par situāciju Ukrainā, tagad tika tātad svinēta Eiropas gada diena kopš 1950. gada, šis eiro mm, plāns caur, caur Eiropas stāviem tika īstenots, Un nu, arī mūsu pienākums ir ne tikai to paturēt sev, bet to atnest līdz eh, tādā, nacionālām biskupu konferencēm, tur izstāstīt, dot informāciju, dot materiālus, un arī tālāk biskupi tad par to, jūs skata par vajadzīgiem, runā arī ar uh, priesteriem. Nu, tie runājas par Eiropas eh, vēlēšanām, jā, tam bija atvēlēta ļoti liela vieta, tika iedoti kritēriji arī, kādā veidā baznīca redz un caur sociālo mācību atgādina par balsošanas pienākumu, uh, Eh, tad, tad arī redz, eh, tur nav varbūt eh, kampaņa, par ko balsot tik daudz, bet strateģiski, kas ko pārstāv, tad, tad kādi ir šie virzieni, kas būtu jāņem vērā, vai partijas ņem vērā, piemēram, kristīgu ētiku, kopēju labumu, piemēram, apstājamies pie Francijas situācijas, jas par, par, par abortiem, kurus ieraksta konstitūcijā kā tādus, ko mēs šādā situācijā varam darīt, ko mēs varam pretī likt kā baznīca. Tad ir cilvēki, kas pie tā mētiecīgi strādā, domā, eh, brīdina un arī dod informāciju. Nu jā, un šo es arī kā tādu piemēru tam, kad biskupa kalpojums ietver daudz plašāku, kā tikai tādu nu, vienas diecēzes ietvaru, mani, eh, jo biskups tiek iesvētīts, konsekrēts kā priekš baznīcas, pat ja arī tā diecēze ir uh, Mm, tas galvenais fokus tik un tā, tad piedalās līdzdarbojas vai ne, plašākā tādā uh, kalpojumā un, un taiskaitā arī attiecībās ar, nu, ar politisko uh, vidi vai, vai, vai tādu politiskajā laukā arī uh, ņem līdzdalību. Nenoliedzami tāpēc svarīgi ir nu, pazīt gan baznīcu sociālo mācību, tāpat laikā nu, saprast, ka mēs kā bīskapi, kā garīdznieki, uh, tātad, nu, respektējam šo nu, izvēles brīvību, bet ļoti bieži tātad, nu, sabiedrība grib dzirdēt, ko baznīca domā tajā vai mhm. citā jautājumā, un šī informētība ir ļoti svarīga. Es piemēram, došu piemēru, tad, kad eh, ļoti daudz uzbruka pāvestam Franciskam par šo balto karogu saistībā ar Ukrainu. Jā. Nu, pirmkārt, viņš atbildēja uz jautājumu. Viņš neizdomā šo tēmu vai neuzsāka pats runāt par balto karogu. Uh, svarīgi eh, redzēt kontekstā. Un man prieks, ka piemēram Latvijas televīzija veltīja tam veselu raidījumu, skaidrojumu, eh, kur iedziļinājās teiktajā un eh, pēc vairāku teiksim, dienu, pat varbūt nedēļas noilguma, tomēr šo situāciju pozitīvi izskaidro, bet mēs saņēmām daudzus tā kā pārmetumus, ne tikai no Ukrainas, no citām zemēm, nu kāpēc Francis tā ir rīkojies. Tātad, nu, tāda mm, lietu dziļāka izpratne neļauties e, fake ziņā vai, vai neļauties arī tādai falšai, manipulatīvai informācijai, kas bieži vien arī šodien cirkulē, tad ir pienākums nu, iedziļināties šajos jautājumos. Un e, to mēs nu, tādā bīskapu sadraudzībā arī cenšamies darīt, atbalstīt. Mums arī nu, savā starpā ir instruments, ar kuriem mēs e, apspriežamies, jautājam. Mēs to darām gan uh, šeit, biskupa konferences ietvaros, mums ir tāds arī savs, savs tīkls, savs veids, kā mēs to darām, bet mums arī ir starp citiem biskupiem arī izveidot tādi instrumenti, lai sazinātos patiešo, lai izskatītu varbūt kādus jautājumus, pieņemtu dokumentus, redzētu lēmumus, parādītu baznīcas pozīciju, vai to vienkārši labāk uh, izskaidrotu, un dažreiz tas prasa ļoti tādu ātru reakciju, kā jau sabiedrībā. Mums nav liela resursi, lai tur sagatavotu, bet bieži vien nu, ir konkrēti jāizsakās. Un, nu, manuprāt, bīskapa uzdevums uh, ir tieši šāda vienotības, vienprātības veicināšana. Un uh, šie bīskapa uzdevumi, pienākumi tie ir ļoti labi redzami apustļu darbos. Ja, kā bīskapi tiek iecelti, kāda viņi uh, Um, uzdevumi, pienākumi, atbildības, ko no viņiem gaida. Un, nu, jāatgādina, ka biskups jau pirms kā viņš ir biskups, viņš ir kristietis ar pāriem eh, kristiešiem, kā kristītais, kā dievlūdzējs, kā dieva tautas loceklis. Tikai viņam ir uzticēta nu, šāda specifiska funkcija. Bet uh, patreizajā laikā, īpaši uzsvarot baznīcas sinodalitāti, uh, tad eh, biskups arī eh, saprot, ka viņš nav ne pārvaldnieks, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne priekšnieks liels, bet viņš pirmkārt tev ir kalps, kā svētais Jānis Pāvils II atsaucoties jau uz baznīcas tāviem, uz Gregoru lielo saciesmu kalpu kalps. Es kalpoju, tāda ir pirmā mana sūtība, kā Kristus kalpoja, tā arī biskapa pirmais pienākums ir kalpot vienotībai, uh, kalpot eh, ticības eh, tādai izpratnei, eh, kalpot Dieva vārda skaidrošanai, būt arī par liecinieku un arī nu, neatstāt novārtā lūkšanu. Ko tad īpaši nu, apustuļi jau izceļ, izvēloties diakonātu un, un dibinot draudzes. Ļoti jauki par šiem kalpojumiem, kad biskapa mm, nu, aicinājums ir eh, savā veidā tāds eh, kalpošanas aicinājums. Eh, nedaudz droši vien specifiska tēma, ko pēc muzikālas pauzes arī gribas dzirdēt, un tas ir par ekumeniskajām attiecībām. Bija jau drusku par to ārpus baznīcu, par arī tādu globālāku, politiskāku varbūt tās uh, Eh, līmeni, bet arī dzirdēt eh, par, par šiem attiecībām starp kristīgajām konfesijām, un es domāju, Latvija mums ir arī, manuprāt, kā tāds piemērs šajās attiecībās, ko, ar ko mēs varam dalīties ar plašāku arī pasauli, bet par to tad pēc mazas, mazas muzikālās eh, pauzītes. Thank you. veselē, dari mani svētu. Kristus miesa atvesti mani. Ūdens no Kristus sāna mazgā mani. Labais Jēzu uzklausī mani. svētā. Kristus mīlestība. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji šeit es priesteris Jānis, un kopā ar man šajā dienas katehēzē ir biskaps Andris. Un uh, mums jau bija uh, eh, interesanti saruna, interesanti dzirdēt un uzzināt par bīskapa kalpojumu arī tādā plašākā uh, Eh, kontekstā, bet eh, vēl viens aspekts, kas manuprāt eh, ļoti spilgti izcēlās, kad lasījām un pārdomājām par Vatikāna otrā koncila dokumentu veltīt tieši bīskapa pastorālajiem uzdevumiem, bija šīs attiecības arī ekumeniskajā, tādā ekumeniskās attiecības. Uh, Un es zinu arī personīgi, ka <laughs> jūs esat ļoti ekumenisks un, un arī uh, veidojat šīs attiecības, kopjat uh, eh, šīs ekumeniskās attiecības. Varbūt tās varat arī nedaudz šim jautājumam pieskarties. Jā, paldies, paldies. Tas, protams, saistās ar nu, kalpošanu, ka bīskaps ir eh, tautas kalps un viņam ir jāveicina vienotība. Un mēs zinām, ka baznīcas dokumenti, īpaši pēdējie, uh, un uh, pāvesta Franciska arī vēlme, lai mēs uh, viens otru labāk iepazītu, uh, saprastu, tuvotos un arī kopīgi sniegtu liecību. Piemēram, šādu izteiksmīgu liecību sniedz karitas, kur darbojas ļoti daudz dažādas draudzes, kuros neesam tikai katoļi, bet grieķu katoļi, pareisticīgie, dažādi citi katoliskie riti, kas arī nu, darbojas šajā jomā. Uh, Un, eh, manuprāt, tas ir viens no nu, gana eh, pienākumiem, jo viņš ir gans priekš visiem. Viņš nedrīkst atstumt, nedrīkst uh, nošķirt vai nedrīkst šķirot. Un, uh, protams, viņam ir jāpaliek arī nu, patiesībā Dieva vārda, ja tā var teikt, tādā garā. Uh, un, um, tāpēc, manuprāt, ļoti svarīgi ir veicināt dialogu, uh, Um, kas varbūt gan ne tikai tāds eh, teoloģiska līmeņa dialogs, bet arī eh, praktisks sadraudzības, tāds satikšanās kultūras dialogs. Un man tā vienkārši ir eh, paveicies, kad kādu laiku jau kalpojot šeit katoļu ģimnāzijā, uh, nu, bērni nāca no ļoti dažādām konfesijām, bija jārisina jautājumi, vai viņi var iet pie grēksūds, vai viņi iet pie komunijas, nu, kādā tradīcijā ir vecāki. Nu, šeit nav noslēpums, ir mācījušies arī mācītāju bērni, tas deva mums iespēju, bet tāda liela žālstība man bija, ka es tiku paņemts tādā nu, pārdaugavas uh, eh, draudžu sadraudzības grupā, kur bija Aganskalna Baptistu baznīca, Tonkalna draudze, uh, Arī sākumā bija vēl Alberta draudze, un mēs arī izveidojam šeit Svētās Terēzes no bērna Jēzus draudzi. Un um, tas īstenojas nevis tikai vienkārši satiekoties, bet arī konkrēti, nu, alfas kursu apmaiņā, tie bija dziedāšanas vai koru apmaiņas vai slavēšanas pasākumi, tie bija veidi, kā mēs viens pie otra gājām, uh, iepazinām, un arī mēs, piemēram, kā kapelāns, es arī ņēmu bērnus bieži vien ticības mācības stundas, bija iepazīšanās ar tādu draudzi, ar citu, ar tādas tradīcijas apmeklēšanu. Un, um, tad... Piedošana ja? ka pārtrauc, bet eh, kāds, kāds, ehm, gribas teikt tā, kāds ir mērķis tādai ekumeniskai sadraudzībai? Jo dažu brīdi eh, man šķiet, ir arī tāda no kaut kādām eh, pusēm baznīcā pārmetumi. Jā, mēs pārāk daudz draudzējamies, mēs pārāk daudz kopā lūdzamies, mums par maz ir tieši teoloģisko diskusiju un tā tālāk, bet baznīca caur dažādiem dokumentiem, caur pāvestu eh, veistījumiem ļoti skaidru un gaišu aicina tomēr veidot šīs attiecības. Ne, es domāju, ka nav par uh, maz. Atcerieties, pagājušajā gadā mēs eh, lasījām kopīgi no uh, konflikta uz komuniju. Ja? Jā. Tad, tad tur ņēma dalību dažādi garīdznieki, mēs viņus ir aicinām šeit izteikties nodaļu pēc nodaļas, un zīmīgi, ka šis dokuments ir iztulkots no Luterāņu baznīcas, evaņģēļas luteriskās baznīcas kā dokuments, mm. -hmm. kur mēs arī katoļi apstiprinam, viņi bija pirmie, kas to izdeva, uh, Un arī, protams, Vatikāna koncila dokumenti par vienotības atjaunošanu, viņi to prasa, un arī bīskapa kalpojuma šis aspekts ir izcelts un pieminēts. Tātad es domāju, ka nu, e, pirmkārt e, tās ir cilvēciskās nu, attiecības. Jēzus nebaidījās apsēsties ar grēciniekiem, viņa pat pārmeta, ka viņš tātad, e, tie, kas ar viņiem, ar tādiem, kuri varbūt neatbilst farizēju vai rakstu zinātāju standartiem. Un tas ir pārsteidzoši, ka Jēzus tur nepazaudēja sevi, bet eh, tieši viņu atgriešanās eh, bija kā tāda svarīga zīme, lai ticētu, ka Dieva valstība nu, ir pārējo vidū. Es domāju, ka pirmkārt jau tas ir Kristus paša personīgais piemērs, un arī īpaši tagad mēs, kad liturģijā lasam eh, Jēzus augstā priešta ar lūkšanu, tad kā saprast šos vārdus Jāņa evaņģēlē 17. nodaļā, lai viņi visi ir viens, kā tu tēvs manies tevī, lai pasaule ticētu, eh, kā mēs esam vienoti. Mm. Evaņģelis Jānis savās vēstulēs saka ļoti skaistu patiesību. Dievu neviens nav redzējis, bet viņu redz eh, tie, eh, kas redz brāļu un māsu mīlestību, kas dzīvo kopībā, sadraudzībā, jo mīlestība ir tā vislielākā liecība. Un tas mazliet ir pārsteidzoši, ka uh, dažreiz mēs ar pasaulīgiem cilvēkiem varam satikties labāk, saprasties un runāt, bet kristiešiem mēs kaut kā turam aizdomās un vai redzam konkurentus vai sāncensību, vai esam aizvainoti, vai nespējam piedot, vai ir greizsirdība, un tas noteikti nav pareizi. Tas nozīmē, mēs tad kaut kā sevī neesam to nu, integrējuši, pieņēmuši. Un es gribu teikt, ka nu, tā sadraudzība nāk no uh, tad tas arī cilvēciskas draudzības, kad mēs kā garīdznieki uzticamies, runājam par ģimenēm, dalamies, kopīgi baudām maltīti, izbraucam. Izbraukumi ir bijuši gan uz Romu, gan uz Svēto zemi, gan šeit. Esam kopīgi lasījuši grāmatas, baznīcas dokumentus, uh, tad dalījušies draudzes pieredzē, un mums vienmēr ir tāda saveida arī uzticība, un ja mums ir kaut kas neskaidrs, mēs patieši arī pajautājam, nu, kāpēc tu to dari, kāpēc tu tā saki, vai tiešām tā ir pārliecība, vai tas ir bibliski. Un, ja tā var teikt, nu, redziet, draudzības kritērijs ir daudz eh, prasīgāks, kā tā, teiksim, tikai e, intelektuāls, teoloģisks e, eh, diskurss, kad mēs sasēžamies kopā un padiskutējam, mēs varam palikt uh, tikai augstās eh, patiesībās, bet mīlestība ir konkrēta, tā iet caur sirdi, tā iet caur konkrētiem žestiem. Un eh, man kaut kā tiešām Dievs ir devis, ka nu, tāda sadraudzība šeit ar kaimiņu draudzēm, ar garīdzniekiem, un man bija žēlstība arī būt, piemēram, gan baptistu kongresos, gan arī eh, evaņģēs luteriskos dažādos pasākumos, draudzes dienās, piemēram, šeit pat pirms dažām dienām Lutera akadēmijā bija ar Rārzi ļoti skaists eh, pasākums, kur tu arī ņēmi, un es domāju, ka šie, šīs pārdomas arī izskanēs eh, um, radījumā arī Latvijā. Tad redziet, kad mēs kopīgi dažādos līmeņos sanākam, bet nu, nav jāpaliek tikai mācību iestāžu līmenī, bet uh, ir vēl gan draudzība, gan uh, tāda kopīga apziņa, gan misija, gan arī aizraušanās, vaļasprieki, uh, Un eh, to tu pats ņemot dalību, nu, kā mēs sakām, šajās pārdaugau mācītāju tikšanās, eh, mēs tas arī gaidām, mēs arī neesam aizslēgti, mēs vienmēr arī nu, uzņemam jaunus uh, locekļus, ja cilvēki grib, ir jauni garīdznieki un viņi vienmēr var pievienoties, mēs arī ieklausamies lieciniekos, um, manuprāt, tas ir ļoti tā, nu, būtisks aspekts, kas man ļoti daudz devis, uh, Tāpat, kā es gribēju teikt, piemēram, kalpošanu sākot, ļoti daudz deva nu, laulāto tikšanās kustība, e, kurā es ļoti kā, aktīvi ņēmu dalību un daudz tiku saņēmis un turpinu arī saņemt un turpinu sekot. Tagad varbūt e, vairāk tās ir diomātas e, komandas, kuras mums ir draudzē, kuras mēs esam arī izveidojuši, bet tieši tas ļauj iepazīt to realitāti, kur vīrs un sieva dzīvo situāciju, konfliktu risināšanu, uh, Un tad tie, tā, tās vairs nav tikai kaut kādas teorētiskas pārdomas, vedziņas, bet tā ir konkrēti dzīve caur cilvēkiem. Un e, tādā veidā, manuprāt, tu daudz labāk, efektīvāk vari palīdzēt, jo nu, tu neesi tālu no tās realitātes, un to arī nemitīgi ejot, nu ne tikai esi, lai mācītu, bet lai pats tiktu mācīts, lai pats arī, ja tā var teikt, ieraudzītu savaicinājumu, tādu, nu, īpašo neatkārtojumu dāvanu, un ar spētu to redzēt un mudināt to pie citiem. Un tāpēc ehm, nu, mums ir gan prāts, gan arī sirds. Un sirds ir tā vieta, kur mēs pieņemam lēmumus, un prātam ir ļoti svarīga loma, bet eh, tieši nu, sirdī cilvēka sirdsapziņā Dievs eh, runā, atklājās, un, un tāda nu, nu, klausīšanās kopā būšana, eh, maltītes baudīšana un ieiešana nu, otra namā – kas prasa, kad es arī atveros, es dalos ar to, kas man ir. Manuprāt, tas ir ļoti daudz, tā ir ļoti konkrēta rīcība, un tas ir varbūt šī ekumēnisma arī panākums. Ļoti daudz arī devis eh, nu, kristīgais eh, radio, tad gan šie raidījumi, tikšanās ar garīdzniekiem, gan šī arī pieredze noteikti man ir ļoti, ļoti nu, iezīmējusi, un es ļoti pateicos arī uh, Latvijas kristīgām radio par eh, ļoti daudziem dažādiem projektiem, kas tika īstenot, tur gan ģimenes dienām, gan bībeles lasīšanu, gan eh, svētkiem, kas tiek svinēti, gan lūkšanas brīžiem. Nu Tāpēc... No, jā, ļoti daudz, ļoti daudz lietas. Eh, diemžēl mums laiks ja tā, iztek, līdz ar to nevaram turpināt, bet ekscelence, biskapa Andris Irsnīgs, paldies! par to, kad uh, padalījāties par visām šīm dažādajām pieredzēm, kuras gūstat un caur ko arī kalpojat, uh, līdz ar to arī kalpojat un paldies par jūsu kalpojumu. Paldies, paldies par šo iespēju dalīties šīs atziņās un gribēs novēlēt jums svētīgus vasaras svētkus, svētā gara izliešanos, lai tas mums ir atkal no jauna, jauns impulss, jauns garīgs pavasaris un, eh, un lai mēs vairāk dzīvojam gara vadīti, svētā gara iedvesmā. Amen, gribas tā teikt, un rādījumā arī klausītāji, paldies arī jums par to, ka bijāt kopā ar mums šajā katehēzē, paldies arī par atbalstu, finansiālo atbalstu ziedojumu formātā, jo pateicoties jūsu ziedojumiem, mēs varam arī dzīvot, mēs varam arī veikt savu kalpojumu un dzirdēt šādus un daudzus citus raidījumus. Paldies un uz tikšanos jau citā reizē! Izskanēja dienas katehēze, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!